a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Então em casa fazendo vários nada Traz o isopor porque hoje à tarde vai da praia Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa. E nada me abala, que delícia E assim eu canto Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer alguém daqui. É!